Auscultu cae ripetu. Porzio quindexep. Pasintan sabaton, mi faris excurson, al loco belega, ce lago montara. Iam estis tre varme, cun dudec nau gradoe, do eblis sun bani, cae nagi en lago mi vidis iam tie suffice da homoi, cusciantai sur matoi, nagiantai en aquo. Sed mine tre shatas la aquon malvarman. Mi shatas ban aquon cun dudec gradoi. Mi tial resignis pritiu plesuro mi simple sidigi sur benco en ombro. Cai tie observis la scipoin venantain. Attendis iam scipo por nupto festantoi. Cai baldau aperis la fest familioi. La novae geedzoi salutis la gastoin. Nun ciui rapide eniris la shipon. Kai tiam la shipo forlassis la locon. Al venis sezono por traine veturi al lago proxima cun aquo tre clara. Mi volis excii ciu ancau attendas min tie favorai condicioi. Cae tial hodiau mi prenis la trainon. Al mia cutima somera ban loco. La tago promessis tre belan veteron. Sed iom da vento malhelpis banadon la temperaturo ne estis tre alta. Do mi nur promenis cae iom rigardis. Mi vidis che cio funccias tre bone. Sub arboi riposis iam multe da homoi. La budoi iam vendis rostitain colbassoin au ion similan, por nutri la gastoin. Do cio necessa, funcciis normale. Cai regis jam tre malstrecita et tosso. Plei ofte la homoi veturas per auto, por trovi plesuron ce lago montara mal ofte nur taugas vetturi per traino. La trainoi ja haltu proxime al lago, por povi comforte atingi la plagion. Ni estas pon pritia eblezzo, char prancia malonga fervoia linio, transportas la homoin gis antau la lago. Mi tial somere dum bela vetero. Profitas citiun bonegan ocason. Por ciam sens trece attingi la lagon. Por ties un bani, cae nagi plesure. Citiu plesuro ec estas sen paga. Cae por la fervoio mi havas abonon. Mi povas lau place restadi pli longe, au tute mal longe, sen risco finanza. Mi sparas la monon por io valora. Exemple, por bela amica renconto cun samideanoi ce monda congresso. Yes, tion visiti valoras tre ege. Mi povus tra nocti en luxa hotelo. Set tion nevere besonas mi tie. Suficias iam simpla campara gasteio. Au io simila ie preso modera La esperantistoi ne estas riciuloi. Por ili congresso signifas progresson Amicae rilatoi cun homoi tut monde Ien celo reala por nia anaro Por tio ni volas exerci la lingvon. Ni volas paroli cun niai amicoi. Ni estas fidelai al nia ideo. Ni cantas la himnon de nia espero.